Kështu thotë Allahu i madhëruar dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur xhehenemin në Kur'an shumë herë. Që njerëzit të përgatiten për ditën në të cilën do të dalin të japin llogari përpara Allahut dhe të ruhen prej dënimit të xhehenemit, të ruhen sepse Allahu i madhëruar e ka përgatitur xhehenemin për të ndëshkuar ata që kundërshtojnë urdhrat e tij. Ka folur në Kur'an për Xhehenemin dhe e ka emërtuar atë me shumë emra të ndryshëm, me kuptime të përafërta, që njeriu të krijojë një përshtypje më të qartë, sikur ta ketë përpara tij Xhehenemin, që të ruhet prej tij, duke u larguar nga gjynafet dhe duke kryer vepra të mira, prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur atë në arabisht Xhehenem. Edhe kuptimi i fjalës xhehenem, siç kanë treguar disa dietarë, një prej tyre dhe Ibn Ethiri, thotë xhehenemi, zjarri është quajtur xhehenem sepse është i thellë, është shumë i thellë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të sakta Se thellësia e tij është afër shtatëdhjetë vjet nëse ti e hedh diçka nga lart do shtatëdhjetë vjet derisa të shkojë në fund. Dhe Allahu i madhëruar e ka përmendur zjarrin me këtë emër shumë herë në Kur'an. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala inna jahannama kanat mirsada. Xhehenemi është në pritje, në pusi, lit-taghine ma'aba, është vendkthimi i atyre që e kanë tepruar, që e tepruan duke kundërshtuar, duke kundërshtuar urdhrat e Allahut subhanahu wa taala në dynja. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur zjarrin ladha. Dhe fjala ladha në gjuhën arabe është një prej emrave të vetë zjarrit, i cili ndizet dhe lëshon flakë të mëdha, prandaj është quajtur ladha. E ka quajtur Allahu subhanahu wa taala ladha në ajetin që thotë kalla innaha ladha nazzaatan lishawa. Përkundrazi thotë Xhehenemi është ladha, është flakë e madhe, i cili thotë nazzaatan lishawa ua shkul njerëzve edhe skalpin e kokës. Ua heq njerëzve edhe skalpin e kokës atyre që do hyjnë në të. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur atë al-hutama. Dhe fjala hutama në gjuhën arabe vjen nga fjala hatama. Hatama do të thotë ta shkatërrosh diçka, ta thyesh atë dhe ta thërrmosh atë. Edhe është quajtur hutama sepse ata që do hyjnë në të do shkatërrohen të. Po ta dinte, nuk do ta kishte kundërshtuar Allahun subhanahu wa ta'ala asnjëherë, por ngaqë njeriu nuk e di, nga hutesa e tij, nga padija e tij, nga injoranca e tij, e kundërshton Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e meriton hutamen. Prandaj thotë Allah i madhëruar për njeriun, innehu kena dhalumen xhehula, ai është i padrejtë dhe i paditur. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma adraka mal hutama?" Edhe ku e di ti çfarë është hutama? Narullahi al-muqada. Hutama është zjarri i Allahut i ndezur, allati tattaliu ala al-afida. Jo vetëm që është i ndezur, por ndezja e tij ka arritur atë gradë të lartë aq sa i depërton deri në zemrën e njeriut. Domethënë zjarri nuk është si zjarri i dynjas. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë zjarrin e ahiretit shumë herë më të fuqishëm se zjarri i dynjas. Dhe më e keqja se kjo është që njeriu nuk vdes në të. Do t'i digjet çdo gjë nga trupi i tij deri tek zemra e tij do t'i digjet për së gjalli, pastaj do ta rikrijojë Allahu përsëri, edhe do të digjet përsëri derisa t'i depërtojë zjarri deri në zemër. Ky është zjarri për të cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë ai quhet el hutama. Ka thënë Thabit el Bunani, ka për t'u djegur zjarri edhe zemrat e tyre të gjallë. Më pas thot Thabit el Bunani thot ka arritur thotë do arrijë ndëshkimi tek ata deri në këtë lloj grade dhe fillon të qante. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur zjarrin es-sa'ir. Do ta hedhë atë në Sakar. Edhe ku e di ti se çfarë është Sakar? La tubqi wa la tadhar. Nuk le asgjë. Nuk lë asgjë prej njeriut. Ka thënë dijetarët në shpjegimin e ajetit do të thotë që i ha mishrat e tyre dhe ha çdo gjë të trupit të tyre. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur zjarrin el-jahim. Gjithashtu, Allahu i Madhëruar e ka quajtur zjarrin në Kur'an el Hawiyah. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Edhe ata të cilët peshoret e tyre do t'i kenë të lehta, domethënë nuk do të kenë bërë punë të mira. Këta njerëz do shkojnë thotë fa ummuhu hawiya, thotë nëna e tyre do jetë hawiya, do nëna e cila do t'i presë, do t'i përqafojë ata edhe do t'i fusin në kraharorin e saj. Kush është kjo nënë? Është el hawiya. Hawiya është xhehenemi. Edhe e ka quajtur Allahu hawiya se hawiya në gjuhën arabe do thotë humnerë. Është humnera e xhehenemit në të cilën do bien dhe do hidhen në të për shtatëdhjetë vjet duke rënë në të duke u djegur. Këto janë vetëm emrat që ka ka treguar Allahu subhanahu wa taala për xhehenemin në Kur'an. E për to gjithashtu ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë. Dhe kjo tregon rëndësinë e madhe që i ka dhënë Kur'ani përmendjes së xhehenemit ku ka përmendur kaq emra për të. Xhehenemi, Allahu na ruajt prej sherrit të tij. Allahu na ruajt prej xhehenemit dhe prej çdo pune që çon në xhehenem është me shkallë. Sikurse xheneti është me gradë, xhehenemi është me shkallë. Dhe sipas shkallës është edhe nxehtësia e xhehenemit. Sa më poshtë, aq më i nxehtë është dënimi për ata që futen në të. Ka thënë Allahu i Madhëruar, Innal munafiqina fi dark al asfali min an nar. Thotë munafiqët janë në shkallën e fundit të zjarrit. Do në shkallën më të keqe, më të fundit, aty ku është më nxehtë janë munafiqët. Dhe kjo tregon që xhehenemi me të vërtetë është me shkallë. Ka thënë Abdurrahman ibn Zeid ibn Aslam, Xheneti është me gradë, të cilat shkojnë duke u ngjitur, dhe xhehenemi është me shkallë, të cilat shkojnë duke zbritur. Domthonë duke zbritur më poshtë duke qenë më nxehtë. Dhe kanë treguar selefët, ka treguar disa selef që kundërshtarët, ata muslimanët që janë kundërshtarë që kundërshtojnë urdhrat e Allahut do jenë në shkallën e parë të xhehenemit, më pas të tjerët. Por në të vërtetë nuk ka ndonjë argument fetar i cili tregon këtë lloj ndarjeje Edhe përderisa sheriati ka heshtur dhe ne heshtim, thjesht dimë që xhenemi është me shkallë dhe çdo një çdo person do meritojë sipas punëve që, që ka bërë atë që meriton tek Allahu subhanahu wa taala. Është treguar në disa libra emrat e këtyre shkallëve në bazë të këtyre emrave që përmendëm më sipër, por nuk është e saktë, nuk ka argumente të sakta E sakta është që këto emra që përmendëm të gjitha janë emra të xhehenemit në përgjithësi, edhe shkallët nuk kanë lidhje me këto lloj emërtimesh, por ato janë gajb tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhëruar na ka treguar në Kur'an që xhehenemi ka porta. Porta nga të cilat do hyjnë banorët e xhehenemit në të. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in." Laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe xhehenemi është vend premtimi i tyre të gjithëve. Ai ka shtatë porta. Çdo portë, në çdo portë është ndarë një pjesë e tyre. Ka thënë Ibn Kathiri, do të thotë që janë shkruajtur që për çdo portë do hyjë një pjesë e ndjekësve të iblisit. të cilët nuk kanë rrugë tjetër vetëm se do hyjnë nga ajo portë, sipas punëve që kanë kryer në dynja, sipas punëve të këqija që kanë kryer në dynja. Dhe kur të hyjnë banorët e xhehenemit në xhehenem do t'u hapen portat. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara, hatta idha ja'uha futihat abwabuha." Thotë, dhe do drejtohen ata që kanë mohuar për në xhehenem grupe grupe derisa kur shkojnë atje do t'u hapen portat e xhehenemit. Allahu i Madhëruar ka përmendur më pas xhenetin dhe thot hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Thotë derisa kur të vijnë banorët e xhenetit për xhenet, thotë dhe tu hapen atyre portat, kurse për xhehenemin thotë direkt tu hapen pa thënë dhe. Kan thënë dijetarët që banorët e xhehenemit nuk presin që tu hapen portat, por sa të shkojnë direkt i gjejnë portat të hapura dhe futen ta. Kurse banorët e xhenetit kur shkojnë në xhenet, shkon profeti sallallahu alaihi wasallam i pari, troket portën e xhenetit edhe ë Meleku i cili quhet Ridhuan, i cili është portieri i xhenetit, ia hap atë dhe i thotë vetëm ty më është dhurë, më është dhënë urdhër që ta hap portën e xhenetit. Prandaj Allahu i Madhëruar ka treguar që ndërmjet hyrjes në xhenet dhe portës ka një dhe, domethënë një kohë të vogël, e cila është koha e hapjes për profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar më mbrapa, mbasi tregon që do t'u hapen portat e xhehenemit, banorëve të xhehenemit u thuhet udkhulu abwaba jahannama khalidin fiha. Hyni në portat e xhehenemit të përjetshëm ta. Vetëm ideja e përjetësisë është shkatërruese për banorët e xhehenemit, kur ata mendojnë që do jenë të përjetshëm ta. Sepse përjetësia në ndëshkim është më e rëndë se vetë ndëshkimi nga ana shpirtërore për njeriun. Kur ai mendon se nuk ka më për të vdekje, nuk ka më përfundim, por ai do jetë i përjetshëm ta. Allahu subhanahu wa taala ka treguar që mosbesimtarëve në xhehenem do t'u mbyllen portat. Për mos pasur më shpresë për të dalë më prej tij. Ju mbyllen portat thot Allahu subhanahu wa taala wal ladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mashama. Dhe ata të cilët i mohuan ajetet tona, ata janë janë të majtët. Alejhim naru musada. Mbi ta është një zjarr thot musada. Ka thënë Ibn Abbasi, ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu musada do thot me porta të mbyllura. Xhehenemi për ta është me porta të mbyllura me shtylla të shtrira. Ka thënë Atije, thotë shtyllat do t'i vendosen portat e xhehenemit shtylla prej hekuri. Ka thënë Mukatil, masi të mbyllen portat e xhehenemit, edhe do do shtrëngohen këto porta me shtylla prej hekuri që tu që T'u rikthehet banorët e xhehenemit nxehtësia e xhehenemit tek ata, gjithashtu edhe stresi i tyre i përjetësisë që nuk kanë për të dalë dot më prej xhehenemit. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadithe të sakta që portat e xhehenemit hapen dhe mbyllen që në këtë dynja. Dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur vjen muaji i Ramazanit hapen portat e xhenetit edhe mbyllen portat e xhehenemit. mbyllen portat e xhehenemit sepse në këtë muaj Allahu i madhëruar i mëshiron njerëzit më shumë se në çdo muaj dhe sepse njerëzit në këtë muaj i drejtohen Allahut më shumë se në çdo muaj dhe kërkojnë falje prej tij prandaj dhe Allahu i madhëruar s'i fut njerëzit në xhehenem në këtë muaj dhe prandaj i mbyll portat e tij Xhehenemi ka lëndë ndezëse, të cilat e ndezin. Lënda ndezëse e xhehenemit janë mosbesimtarët dhe ata të cilët digjen në të dhe gurët. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Ya, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besuar, ruajini vetet tuaja dhe familjet tuaja prej zjarrit. Wa quduha an-nasu wal hijara. Lëndë e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara." U ruajuni prej zjarrit, lëndë e të cilit janë njerëzit dhe gurët, u iddet lil kafirin, është për përgatitur për mosbesimtarët. Kan treguar disa selef Që këto gurë janë gurë të squfurit. Kjo transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi, Allahu Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë gurët që janë treguar në për xhehenemin janë gurët e squfurit i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala që ditën që ka krijuar qiejt dhe tokën. Gjithashtu me këtë mendim është dhe Ibn Abbasi dhe Mujahid dhe Ibn Jurayj. Ka thënë Ibn Rajabi. Shumica e dietarëve të tefsirit Janë të mendimit që gurët që ka përmendur Allahu në Kur'an janë gurët e squfurit, të cilët e ndezin zjarrin. Dhe kanë thënë, thuhet që në këto gurë ka pesë lloje ndëshkimi për njerëzit, që nuk ndodhen te gurët e tjerë. E para gjë është që ato ndizen shumë shpejt. E dyta që ato kanë erë shumë të shëmtuar, shumë të keqe. E treta gjë është që zje që që këto gurë lëshojnë një tym shumë të madh. E katërta është që ato ngjiten mbas lëkurave të trupit të njeriu. Dhe e pesta është që ato krijojnë një nxehtësi shumë të madhe për njeriun. Gjithashtu ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që lëndë ndezëse e zjarrit janë edhe idhujt dhe statujat dhe ato që kanë adhuruar njerëzit përveç Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an, Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Ju, edhe ato që adhuruat ju përveç Allahut, do jenë gurë të xhehenemit, të gjithë ju në të do hyni. Lusim Allahun e madhëruar të na ruaj nga zjarri i xhehenemit, lusim Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që përgatiten përpara se të vijë ndëshkimi i tij. i tejkalon kufijtë e nxehtësisë së zjarrit të dunjas. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, zjarri jonë, zjarri i dunjas është një pjesë prej 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit. Do të thotë nxehtësia e tij është sa 1/70 e zjarrit të xhehenemit. I kanë thënë o i dërguari i Allahut, sikur të ishte vetëm një pjesë prej 70 do ishte mjaftueshme. Tha Ai nuk është një pjesë, por i kanë i është shtuar nxehtësia e gjashtëdhjetë e nëntë gjashtëdhjetë e nëntë pjesëve të tjera. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të sakta që zjarri i xhehenemit nuk shuhet dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar këtë gjë në Kur'an. Thotë Allahu i madhëruar: "Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba." në zjarrin e xhehenemit. La yufattaru anhum nuk ju dobësohet atyre ky ndëshkim. O hum fihi mublisun, edhe ata në të janë të pashpresë. O hum fihi mublisun, e kanë humbur shpresën se do shpëtojnë prej tij. Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur në të dhe një tym gjigant të cilin e ka përgatitur kastile për banorët e xhehenemit ka thënë Allahu i madhëruar wa ashabu shimali ma ashabu shimal edhe të majtët thotë çfarë janë të majtët fi semumi wa hamim Wa dhilli min jahmum la baridi wa la kerim Thotë Allahu i madhëruar të majtët çfarë janë të majtët ata janë thotë në semum dhe në hamim dhe në një re prej jahmum nuk ka në to as ftohtë dhe as nder ka përmendur Allahu i madhëruar që ajri i xhenemit është es-semum semum gjuhën arabe quhet ajri që është shumë i nxehtë edhe sot e kësaj dite Arabët e përmendin këtë fjalë kur është një nxehtësi e madhe e vapës verës, e quajnë es-samum. Ajri kur vjen erë e nxehtë shumë, e quajnë es-samum. Edhe kjo në dynja, kjo erë në dynja është aq e nxehtë sa kjo ta pjek lëkurën e fytyrës. Ata që kanë shkuar kanë provuar në Arabinë Saudite këtë nxehtësi. Kur në dynja, kur kjo nuk është pjesë e zjarrit, çfarë mund të thuhet për zjarrin e ahiretit? Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala ata do kenë semum dhe hamim, hamim quhet ujë i nxehtë, i cili ka arritur gradën më lart më të lartë të nxehtësisë. Dhe thot kanë hije prej jehmum, jehmum quhen copat shtollungat e mëdha të tymit, të cilat nuk krijojnë për ta as ftohtësi dhe nuk janë as nderim për ta, por janë vetëm për t'ua marrë frymën edhe për t'ua shtuar më shumë nxehtësi në zjarr. Prandaj ka thënë Allahu i Madhëruar për këtë tym, Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Shkoni tek ai që e keni përgënjeshtruar, te xhehenemi. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Thot shkoni tek ajo hije që ndahet në tre pjesë, ngaqë është Te hije, domethënë tymi që del nga xhehenemi krijon një lloj reje dhe duket sikur është hije dhe ndahet në tre pjesë. Thot Allahu subhanahu wa taala la zalili wa la yughni min al-lahab. Nuk u krijon atyre ky tym dhe kjo re dhe kjo hije, nuk u krijon një në një hije të vërtetë që i ftof ata ose i freskon. Dhe as nuk ua largon atyre flakën. Inha tarmi bi shararin kal qasr. Dhe pastaj tregon Allahu i Madhëruar që këto flakë të jenë fjalë flakë gjigante. Një shkëndijë e kësaj flake thot inha tarmi. Thot ky zjarr, këto flakë lëshojnë thot shkëndija. Shkëndija, një shkëndijë e zjarrit është kal qasr, është si kështjellë thot. Është si kështjellë madhështia e kësaj shkëndije që lëshon ky zjarr është si kështjella. Ka'annahu jimalatun sufr, janë njësoj thotë si devet e zeza. Kështu ka thënë Ibn Abbasi dhe të tjerë. Kështu e ka përshkruar flakët dhe shkëndijat në zjarrin e xhehenemit Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është vetëm një pjesë e dënimit që ka përgatitur Allahu i Madhëruar për ta. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që xhehenemi ndizet kohë pas kohe, e ndez Allahu i Madhëruar që mos shuhet. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Imam Muslimi. I drejtohet një personi i thotë fale namazin e sabahut. Dhe pastaj mos u fal më derisa të lind dielli, edhe të ngrihet, sepse ai kur lind lind mes brirëve të shejtanit, edhe atëherë i bëjnë sejdë mosbesimtarët. Më pas falu, se namazi yt atëherë është i dëshmuar, domethënë dëshmojnë melaiket. Derisa hija të shkurtohet, në maksimum shki hi derisa të shkurtohet hija e shtizës në maksimum. Pastaj i thotë kur të shkurtohet hija mos u fal më se atëherë ndizet xhehenemi. Dhe kur të vi hija, domethënë kur fillon e zgjatet përsëri hija atëherë falu. Dhe kjo tregon që në kohën e drekës kur nxehtësia është më e madhe se në çdo moment të ditës, atëherë ndizet xhehenemi. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin tjetër, Kur të shtrëngohet nxehtësia, vonojeni namazin sepse nxehtësia e madhe është shfryrje e xhehenemit. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, xhehenemi iu ankua Allahut të madhëruar dhe i tha, jam duke ngrënë veten time, prandaj më lejo që të shfryj. Prandaj thotë më lejo që të shfryj dhe e lejon Allahu i madhëruar xhehenemin që të shfryj dy herë. Dhe thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, prandaj thotë nxehtësia më e madhe që gjini në verë është prej shfryrjes së xhehenemit dhe ftohtësia më e madhe që që ndjeni në dimër është prej shfryrjes së xhehenemit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala Në ditën e gjykimit do ta ndezë xhehenemin dhe do fusi disa njerëz fillimisht për ta ndezur dhe më shumë atë dhe për t'ia shtuar ndezjen, të cilët do jenë shembull i keq për të gjithë ata të cilët do hyjnë mbas tyre në xhehenem. Lus Allahun e madhëruar të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Lus Allahun e madhëruar të na ruaj nga dënimi i varrit. Dhe ruajtja e vërtetë bëhet duke u larguar nga gjynahet Prandaj Allahu subhanahu wa taala tregon për xhehenemin që njerëzit të ruhen prej tij, duke iu bindur urdhrave të tij, duke iu larguar gjynaheve e me gjithë këtë përkujtim madhështor që ka treguar Allahu në librin e tij, shumica e njerëzve do hyjnë në të për shkak të mashtrimit të dynjasë, e cila do t'i mashtrojë ata, do t'i bëjë ata banorë të xhehenemit nga çdo 1999 dhe të paktë do jenë ata që shpëtojnë, lus Allahun e madhëruar të na bëjë prej të paktëve, lus Allahun e madhëruar na e bëjë haram zjarrin e xhehenemit, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush i fal katër rekate përpara namazit të drekës, edhe katër rekate mas namazit të drekës, ia bën Allahu haram zjarrin e xhehenemit. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i madhëruar e ka bërë haram zjarrin e xhehenemit, vendit ku njeriu bën sexhde. Domthon gjymtyrëve me të cilat njeriu bën sexhde, Allahu i madhëruar e ka bërë haram xhehenemin që t'i djegi ato. Lus Allahun e madhëruar na e bëj haram xhehenemin, e të na fusi në xhenetet e larta, e na ruaj nga çdo e keqe në dynja dhe në ahiret. Allahu shpërblim gjithë pjesën e